السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد يحمدك الله سبحانه وتعالى كذلك سرنا سلامكم متوم صلى الله عليه وسلم na kuhusieni pamoja na nafsi yangu katika kumwogopa Allah tabaraka wa wiki iliyopita tulikuwa tumemalizia mambo ya zaka na leo tunaanza na kitabu siyam kitabu ambacho kinahusiana habari za funga alafu nacho tukimaliza tutaingia kitabu al-hajj lidhan alana nabda bikitabi siyam sasa hivi tunaanza na kitabu cha siyam na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن, ومن اتبع هداه يقول المؤلف رحمه الله كتاب الصيام نعم الصيام لغة الإمساك الصيام لغة الإمساك الصيام لغة الإمساك وشرعا وشرعا الامساك بنيه الامساك بنيه الامساك بنيه عن اشياء مخصوصه عن اشياء مخصوصه عن اشياء مخصوصه في زمن مخصوص في زمن مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص من شخص مخصوص الامساك بنيه عن اشياء مخصوصه في زمن مخصوص من شخص مخصوص neno asiyam kwa lugha ya kiarabu kwa maana al-imsak al-imsak kujizuia kujizuia wa shar'an na tunavyosema asiyam kisheria ni al-imsaku biniyatin an ashiya masusa ni kujizuia kwa kupiania kuhusiana na vitu mahususi kujizuia kwa kutia nia kujizuia mtu kuwa na nia ani ashiya mahsusatin na vitu mahsus kujizuia kwa kutia nia na vitu mahsus fi zamani mahsusin kwenye zama mahsus fi zamani mahsus kwenye zama mahsus min shakhsin mahsusin kwa mtu mahsus min shakhsin mahsusin kwa mtu mahsus kwa hiyo tunaposema siyam maana yake ni mtu kujizuia lakini kujizuia kwake ni lazima kuwe kwa nia sio kujizuia kama ada la anajizuia kwa kutia nia anajizuia na vitu gani ana ashiya makhsusati kwa vitu ambavyo ni mahsus kula kunywa tendo la ndoa fi zamanin mahsus kwenye zama makhsus ambayo ni mwezi wa ramadhani fi zamanin maksus kwenye zama maksus ambayo ni mwezi wa Ramadhani min shakhsin maksus kwa mtu maksus ambaye tutamuona yule ambaye anawajibikia kufunga katika mwezi wa Ramadhani naam قال رحمه الله يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما وإن رؤيا نهارا فهو للمقبلة نعم ثم قال يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة يلزم إيه الصيام يلزم الصيام كل مسلم مكلف إن funga kila مسلم ambaye المكلف inamlazimu funga kila muislamu ambaye ni mukallaf man huwa mukallaf aqilun baligh mwenye akili aliyobaligh kwa inamlazimu kufunga kila muislamu ambaye ana akili timamu aliyobaligh qadirin mwenye kuweza qadirin mwenye kuweza qadirin mwenye kuweza biruyati lihilali kwa kuonekana mwezi biruyati lihilali kwa kuonekana mwezi kwa kuonekana mwezi walau min adilin in wahidin walau min adilin wahidin na lau huo mwezi muonekana mtu mmoja walau min adilin na lau mmeonekana huo mwezi na muadilifu mmoja au biikmali shaaban au kwa kukamilisha shaaban au biikmali shaaban au kwa kukamilisha shaaban au biikmali shaaban au kwa kukamilisha shaaban au wujudi mani'in au kuwepo chenye kuzuia au wujudi mani'in au kuwepo chenye kuzuia min na kuona huu mwezi au kuwepo kitu ambacho kinazuia kuona mwezi lailata 30 minhu kwenye usiku wa tarehe 30 katika mwezi wa Shaaban lailata 30 minhu kwenye mwezi 30 katika huo mwezi wa Shaaban sisi tunaita mwezi yani ikiwa unakusudia tarehe 30 katika mwezi wa Shaaban kaghaimin kama vile mawingu kaghaimin kama vile mawingu yani mawingu yanazuia kuonekana mwezi wajabalin na mlima wajabalin na mlima wa ma na visigo kuwa viwili hivyo wa irru'i nahara na ikiwa utaonekana mchana ni yaani mwezi wa irruya nahara na ikiwa utaonekana eh, mchana um, huu mwezi ambao ni mwezi mwandamo fa huwa lilmukbila huo mwezi kwa ajili ya usiku na ufuasi fa huwa lilmukbila huo mwezi kwa ajili ya usiku ufuasi anasema yalzamu kullu muslimin mukallafin inamlazimu kufunga kila muislamu ambaye ana akili timamu aliyefikia umri wa balaghi kadiri mwenye kuweza huku kufunga biru'yatil hilal kwa kuonekana mwezi kwa tunaita mwezi mwandamu yaani alhilal hilal mwezi mwandamu ule mwezi unaitwa alhilal hilal unapoonekana kwenye usiku wa kwanza wa pili na watatu unapoonekana kwenye usiku wa kwanza wa pili na watatu yanzile siku tatu za mwanzo ule mwezi unaitwa al-hilal siku ya kwanza inaonekana ya pili na ya tatu hayo masiku matatu ule mwezi unaitwa al-hilal kisha baada ya hizo siku tatu ndio unaitwa al-qamar wote ni moja mbili na tatu naitwa al-hilal kuanzia nne mpaka mwisho unaitwa al-qamar sasa anasema ru'ya hilal walau min adlin lao wa mtu ambaye ni mwadilifu oktob shurutu wujubi siyam ramadhan thalatha shurutu wujubi siyam ramadhan thalathatun shurutu wujubi siyam ramadhan thalathatun shurutu wujubi صيام رمضان ثلاثه شروط وجوب صيام رمضان ثلاثه شروط وجوب صيام رمضان ثلاثه masharti ya uwajibu wa kufunga ramadhani ni matatu shurutu wujubi siyami ramadhana thalathatun masharti ya wa kufunga ramadhani ni matatu الشرط الاول كونه مسلما كونه مسلما كونه مسلما ni kule kuwa mfungaji ni muislamu kaunuhu musliman ni kule kuwa mfungaji ni muislamu ikiwa na maana kama mwenye kufunga ikiwa ni kafiri funga yake haisihi kwa sharti la kwanza kabisa mfungaji lazima au muislamu كونه musliman kuwa kwake ni muislam ash-shartu ath-thani kaunuhu mukallafan kaunuhu mukallafan sharti la pili ni kuwa kwake mukallaf yani yule mwenye kufunga ni lazima awe mukallaf mukallaf yani awe na akili uh, timam na vile vile asikie umri wa balege kwa kaunuhu mukallafa huwa kwake mukallaf والشرط الثالث na sharti la tatu kaunuhu qadiran kaunuhu qadiran kuwa kwake ni mwenye kuweza kaunuhu qadiran kuwa kwake ni mwenye kuweza kufunga ramadhani hayo masharti matatu ambayo yanawajibika yakishatimia mtu kuwa ni lazima afunge mwezi wa ramadhani sasa مؤلف amesema qadirin برؤيه الهلال ولو من عادل او باكمال شعبان او وجود مانع من رؤيته ليله الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما اكتب ما يلي يجب صيام رمضان بثلاثه امور يجب صيام رمضان بثلاثه امور يجب صيام رمضان بثلاثه امور يجب صيام رمضان بثلاثه امور ni wajibu kufunga ramadhani kwa mambo matatu kuna wajibika kufunga ramadhani kwa mambo matatu al-amru al-awwal ru'yatul hilali ru'yatul hilali ru'yatul hilali walau min 'adlin hatta walau kanat untha ru'yatul hilali walau min 'adlin hatta walau kanat untha ru'yatul hilali walau min 'adlin hatta walau kanat unfa ru'yatul hilal walau min ajlin hatta walau kanat unfa kuonekana mwezi mwandamo ru'yatul hilal kuonekana mwezi mwandamo walau min ajlin na lau kwa mtu mmoja mwadilifu walau min ajlin na lau kutoka kwa mtu mmoja mwadilifu yani mwenye kuona huo mwezi mmoja ambaye ni mwadilifu walau kana tuunsa na lau akiwa ni mwanamke walaukana shamsa na lao akiwa ni mwanamke kwa hiyo kwenye kuona mwezi akiona mtu mmoja inatosha hata huyo aliyouona akiwa ni mwanamke hatushurutishi kuwa mwanaume kwa sababu katika mambo ya ushahidi uh, ushahidi mgeni katika mafungu tofauti kuna vitu ambavyo mwenye kushuhudia na kutoa ushahidi ni lazima au mwanaume bali kwa hivyo vitu kuna vitu ambavyo mashairi lazima wawe wanne kama ilivyokuwa swala la zinaa yani mtu ataikani kusema bwana fulani amezini isipokuwa mpaka wa, mashahidi wanne tena wote ni wanaume mwanamke hana dakhali kwenye swala la kusema kwamba bana uh, ah, fulani tumemuona anazini lazima wale walioshuhudia wao wanaume wanne ndio na wanawake la kwa kama ingekuwa ni haki mtu kusimamishiwa wewe kusimamishiwa kwa sababu gani kwa sababu kwa kuingia katika wale wanne mwanamke mmoja na kuna vitu ambavyo mashahidi lazima wawe wanaume wawili kama mwanamke akiingia ndani yake wao ushahidi au kamili vitu namna kama hiyo ni vile vinavyopelekea mtu kusimamishiwa haki kama kuiba swala la kuiba ni lazima wale mashahidi wawe wanaume tena wawili kwa nini kwa sababu kusema kwamba fulani kaiba hili swali linapelekea yule mtu kusomishiwa hadi ya kukatwa mkono na mambo ya damu mwanamke hana tadakhali yeye kutolea ushahidi na kuna vitu ambavyo vinajuzu uh, mwanaume mmoja na wanawake wawili mambo ambayo yanayohusiana na mali hiyo haina shida na kuna vitu ambavyo Uh, mashahidi ni lazima wao watatu wa kiume nayo ni mtu ambaye alikuwa tajiri alafu akadai kwamba amefilitika alikuwa tajiri akadai kwamba amefilitika ili tuamini madai yake ni lazima mashahidi wao watatu wa kiume tena katika watu wake wa karibu na kuna vitu ambavyo unakubalika ushahidi wa mwanaume mmoja pamoja na kiapo chake na kuna vitu ambavyo unakubalika ushahidi wa mwanamke mmoja kama ilivyokuwa kwenye mambo ya mwezi hata kama akiwa aliyoona ni mwanamke mmoja itajuzu watu wafunge bali ni wajib sio kujuzu peke yake lakini vile vile kama yale mambo ambayo hawaoni isipokuwa wanawake kama mambo ya ubikira yani kudai kwamba mwanamke bikira yake imeondoka nani ataona kwamba bikira ya mwanamke imeondoka kwani mwanamke kwa yale mambo ambayo hayaonekani isipokuwa kwa wanawake basi anatosha kutolea ushahidi mwanamke mmoja kwa kwenye mwezi hapo tunasema ruqya kule hilali walau min adlin hatta walau kanat unfa na kuonekana mwezi mwandamo wa muadilifu hata kama akiwa ni mwanamke kwa mwezi kisha onekana salati inabidi watu wafunge كان يجب الصوم على جميع الناس في الارض كمل هذا يجب الصوم على جميع الناس في الارض يجب الصوم على جميع الناس في الارض يجب الصوم على جميع الناس في الارض يجب الصوم على جميع الناس في الارض mwezi ukishaonekana kwenye madhhab ni wajibu watu wote wafunge ardhi yani wote ambao wako duniani maadamu mwezi muonekana na habari ya kuonekana kwa mwezi ikawafikia ni wajibu watu wote wafanyeje wafunge kwa jambo la kwanza ambalo linawajibisha watu kufunga ni kuonekana kwa mwezi al-amru thani jambo la pili al-amru thani jambo la pili ambalo likishapatikana watu ni wajibu wafunge ikmalu shaabana 30 yauman ikmalu shaabana 30 yauman kukamilisha shaabani siku 30 ikmalu shaabana 30 yauman kukamilisha shaabani siku 30 ikmalu shaabana 30 yauman ikmalu shaabana 30 yauman kukamilisha Shaabani siku 30 Shaabani kisha timia siku 30 basi uh, hapo hakuna namna isipokuwa ni wajibu kwa watu kuwa ni wenye kufunga kimalu Shaabani 30 yauman kukamilisha Shaabani siku 30 الامر الثالث الامر الثالث وجود مانع وجود مانع وجود مانع wala yudra ولا يدرى وجود مانع ولا يدرى أرؤيا الهلال أم لا وجود مانع ولا يدرى أرؤيا الهلال أم لا وجود مانع ولا يدرى aruya alhilal am la wujud mani' wala yudra aruya hilalu au la jambo la tatu ambalo likipatikana watu inabidi wafunge kukiwepo kizuizi cha kuzuia kuonekana kwa mwezi mwezi unaonekana upande gani upande wa magharibi kwa hiyo ule upande wa magharibi ambao ndio watu wao wanatazama mwezi kukiwepo kizuizi kama ilivyokuwa vumbi yani kuna vumbi limetanda au wingu limeenda likatanda au kuna mlima ambao unazuia watu kuona mwezi siku ya 30 katika mwezi wa Shaaban siku ya 30 katika mwezi wa Shaaban yani katika usiku wa 30 katika mwezi wa Shaaban hapa sikizeni vizuri hapa hapo 30 yani usiku wake wa 30 katika mwezi wa Shaaban umeingia sawa ndio yaani tujalie kama leo ndio 29 mwezi wa Shaaban ikiingia magharibi ule usiku unaitwa usiku wa tarehe 30 katika mwezi wa Shaaban mwezi hauwezi kuwa katika hali mbili ima 29 au 30 sawa tayib sasa maadamu tarehe ishirini na tisa ikisha jua kuzama maana tunaingia usiku wa tarehe 30 sasa ule usiku wa tarehe 30 katika mwezi wa Shaaban kuna ihtimali mwezi kuonekana au kuto kuonekana kuna ihtimali ya mwezi kuonekana au kuto kuonekana sawa hii siku inaitwa yaumu shak hii siku inaitwa yaumu shak siku ya shak yani kwamba mwezi kuonekana au kuto kuonekana kwa jumhuri wao hawana tafsiri katika hili wao wanasema kwamba tarehe usiku wa tarehe katika mwezi wa Shaaban ni yaumu shak siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezuia watu kufunga kama Mtume alivyosema man shakka eh, man swama yawma shak fakad aba fakad ata aba al au kama kana sallallahu alaihi wasallam mwenye kufunga siku ya shaka amemwazi Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa hanabila wanasemaje ile siku ile kama kuna kizuizi kinachozuia mwezi kutokuonekana kuonekana watu inabidi waamke na funga watu waamke na funga kama hakuna kizuizi kwa wao ndio inaitwa yomusha sinaelewa yaani kama anga iko safi hakuna kizuizi chochote kwa wao hiyo siku ndio inaitwa shaki ukiwa na kizuizi maana yake kuna ihtimali wewe kuwa umeandama au usiandame wao wanasema kwamba kwa vile ihtimali hii iko watu itawabidi wafunge ihtiyatan kwa sababu kuna kitu kinachozuia kutokuonekana kwa mwezi sasa tunataka mwezi umeonekana au sifanyeje usionekane wao wanasema kwamba ni wajibu siku inayofuata watu wafunge kwa nini kwa sababu imethibiti kutoka kwa mmoja katika maswahaba wa Mtume الله عليه وسلم akisema an asuma fi sha'bana ahabbu ilayya min an afira yawman min ramadhan mimi kufunga siku moja katika mwezi wa Shaaban ni bora kuliko mimi kufungua siku katika mwezi wa ramadan kwa sasa kuna ihtimali ya mwezi kuandama au kuto kuandama sasa anasema mimi kufunga siku moja katika mwezi wa Shaaban ni bora yani kama itakuwa mwezi hujafanyaje haujaandama yeye atamka aliyekuwa kufunga hilo ni bora zaidi kuliko yeye kufungua siku moja katika mwezi wa nini wa Ramadhani kwa nini kwa sababu inawezekana mwezi uliandama kwa kuwepo kile kizuizi kama mwezi hujafanyaje hujaonekana kwa hiyo asipofunga inawezekana mwezi umeandama ikawa yeye amefungua katika mwezi wa nini mwezi wa Ramadhani وهذا من المفردات وهذا من المفردات hili jambo la tano ni katika mufradat na ndio maana mwenyewe akasema الهلال ولو من عدل او باكمال شعبان او وجود مانع من رؤيته ليله الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما وكونekana mwezi lau muonaji wenyewe ni mmoja mwadilifu au kutimia shabani au kuwepo kizuizi cha kuonekana uh, huo mwezi mwandamu katika usiku wa tarehe 30 katika mwezi wa Shaaban kitu chenye ambacho kinachozuia mwezi kuto kuonekana kama ilivyokuwa mwingu au mlima au vinginevyo thumma qala wa irru'ya naharan fa huwa lilmuqbila na ukionekana mchana huo mwezi walau kabla zawaj uktub haya walau kabla azawaj wa in ru'ya nahara walau kabla azawaj na ukionekana mchana huo mwezi na lau kabla ya jua halijapinduka walau ru'ya ah, nahara walau kabla azawaj na lau kama utaonekana mchana huo mwezi kabla ya zawali fa huwa lilmuqbila huo mwezi ni kwa ajili ya siku inayofuata Shafia wao wanasema itakuwa ni mwezi wa siku inayofuata ikiwa baada zawadi ikiwa baada azawadi lakini kabla zawadi wao wanasema ni kwa ajili ya siku iliyopita Nabii anasema la walau kabla zawal na lau ikiwa kabla ya zawadi huo mwezi utakuwa ni kwa ajili ya siku inayofuata yani hiyo na maana kwamba kama uh, anga ilikuwa safi na ile siku watu wameangalia mwezi hawajauona hawezi kuamka na kufunga kwa hiyo ile siku sasa inayofuata mchana wake kuonekana mwezi huo mwezi utakuwa ni kwa ajili ya siku inayofanyaje inayofuata kwa ajili ya siku inayofuata hmm? kuna swali mpaka naam hapa anasema tunasema kuhusu huyo swahaba ambaye anasema kwamba atafunga kwa sababu ya kuzuria kitu eh, kauli ya mtume alisema kwamba Isitangulia Ramadhani kwa siku moja au siku mbili au kauli mtu anasema kwa kuonekana kwake, na maana kama yeye anaona imezuilia miaka kufunga na hakuona mwezi hapa. Kama sasa unaonaje wakati kuna kizuizi wao wanasema unafunga kwa sababu kuna kizuizi kule kwa hiyo maana kwamba wewe usipofunga na kule kuna kizuizi inawezekana wewe umeandama kwa hiyo kama umeandama hauwezi kuonekana kwa sababu kuna nini kuna kizuizi sasa usipofunga siku nne kuanza maana yake umefungua siku moja katika mwezi wa nini mwezi wa ramadhani na ndio maana umoja katika maswahaba zake mtume akasema mimi kufunga siku moja katika mwezi wa shabani yani sasa kuna ihtiyaji umenozekana mwezi au jiandama sawa yani kwa ku, kwa kuwepo kile kizuizi kinawezekana mwezi au jiandama na tunasema inabidi asubuhi amke alikuwa amefunga anasema mimi kufunga siku moja katika mwezi wa Shaaban ni bora kuliko kufungua siku moja katika mwezi wa Ramadhani kufunga siku moja katika mwezi wa Shaaban kwa nini kwa sababu inawezekana mwezi haujaandaa lakini ni mbaya kwangu mimi kufungua siku moja katika mwezi wa Ramadhani ikiwa mwezi umeandama lakini hauonekana kwa sababu ya kizuizi ikawa mtu ameamka bila kufanya kwa hiyo hakuna hakuna hakuna hakuna mkhalifu kwa ya mtume aha na inakuwa katika shaban na hukumu zake zitakuja baadaye naam yaani sehemu zingine hazionekana sehemu zingine zote ikiwa kwa sura kama hamna kufunga hii ilikuwa nazungumzo miaka hiyo ambayo eh, zile alatu eh, al ittisal ilikuwa mna lakini sasa hivi ana zote ni maarufu ana zote sasa hivi maarufu kama mwezi unaandama au jandama ni kitu ambacho kinamkana hii miaka hiyo ambayo zile ala zilikuwa mna na mwisra قال رحمه الله وإن صار أهلا لوجوده في أثنائه أو قدم مسافر مفترا أو طهرت حائض أمسكوا وقضب نعم ثم قال وإن صار أهلا لوجوده في أثنائه أو قدم مسافر مفترا أو طهرت أو طهرت حائض أمسكوا وقضب wa in sara ahlan liwujubi na mwenye kuwa ni mtu ambaye ni katika wanayowajibikiwa na kufunga wa in sara na ikiwa atakuwa ahlan ni mwenye kustahili liujubihi kuwajibikiwa na kufunga akiwa ni mwenye kustahiki na kuwajibikiwa kufunga fi athna'ihi katikati ya funga yani katikati ya mchana katikati ya mchana yani anakuja kuwa ni mtu ambaye anastahiki kuwajibikiwa na kufunga mchana hapa aliposema liwujubi uktub bi thalathati shurut wujubi siyami allati taqaddamat bi thalathati شروط وجوب الصيام التي تقدمت بثلاثه شروط وجوب الصيام التي تقدمت بثلاثه شروط وجوب الصيام التي تقدمت بثلاثه شروط وجوب الصيام التي تقدمت kwa yale masharti matatu ya kuwajibikiwa kufunga ambayo yametangulia kwa ikiwa mtu amekuwa mwenye kustahili kuwajibikiwa na kufunga katikati ya mchana yani yakapatikana masharti matatu ambayo tumetangulia kuyataja ambayo ni kuwa muislamu kuwa mukallaf na kuwa ni mwenye kuweza katikati ya mchana sawa eh yani alikuwa mtoto mdogo akabalai katikati ya mchana alikuwa mwenda wazimu akapona katikati ya mchana alikuwa kafiri akasilimu katikati ya mchana ndani ya mwezi wa ramadhani au kadima musafirun mufira au amefika msafiri kwenye mji wake aliyakuwa amefungua au kadima musafirun mufira au amefika msafiri katika mji wake aliyekuwa amefungua yani alikuwa safarini na mtu anapokuwa safarini haruhusiwi kufungua si ndio kwa hiyo akafika katika mji wake aliyekuwa amefungua lakini bado ni mchana au tahurat haid au ametoharika mwenye hedhi au tahurat haid au ametoharika mwenye hedhi au tahurat haid au ametoharika mwenye hedhi hao wote muallif anasema amsaku uktubu dhuba amsaku wujuban watajizuia na vile vyote anavyojizuia mwenye kufunga hali ya wajibu amsaku wujuban atajizuia na vile vitu vyote ambavyo vinambidi ajizuia mwenye kufunga kule kujizuia kwake ni uwazi kujizuia kwake ni wazi sio sibaba la wujuban wa qadau na watalifa wa qadau na watalifa uktubu wujuban wa qadau wujuban na watalifa katika hali ya wujub uktub ولهم ثواب الامساك ولهم ثواب الامساك ولهم ثواب الامساك لا ثواب الصيام لا ثواب الصيام ولهم ثواب الامساك لا ثواب الصيام ولهم ثواب الامساك لا ثواب الصيام ولهم ثواب الامساك لا ثواب الصيام kwa hiyo watakuwa na wao thawabu ya kujizuia lakini hawatakuwa na thawabu ya funga kwa nini kwa sababu ile siku inabidi wailipe lakini maadamu mtu amekuwa ni mwenye kulazimikiwa na kufunga katikati ya siku ya kufunga yanaweza imekuwa ni saa nne asubuhi au saa 6 mchana au saa nane au hata kama ikiwa ni saa kumi jizuia na vile ambavyo vinamwajibikia mwenye kufunga kujizuia nazo je hesabu ile siku la atakuja kulipa baada ya Ramadhani kuishi kuna swali na na ile ile ambayo yeye alikuwa analazimikiwa na kufunga katikati ya mchana yani kama mtoto mdogo yeye alikuja kubalia katika kiamshana atakuja kuilipa ile siku ile ile kwa sababu ndo wakati wao alikuwa ni mtu ambaye anajipikia na nini kufunga kama msilimu kafir ile ile siku ndo atakayefanyaje atakayoilipa kama mwanamke ambaye alikuwa katika hedhi atalipa hata zile siku zingine sawa na leo ikiwa amefika mzee wake chakula kwa sababu niko chumba inakuwa anapata madhara. eh na Kibukua kuna fatwa ya baadhi wana wanachuoni kwamba si wazi. lakini la sisi ni wajibu la hurmati zaman kwa ajili ya heshima ya zama ule mwezi wa ramadhani udhuru wako umeshaondoka inakulazimu kujizuia. naam الشيخ رحمه الله نعم kubwa sababu maalumati anayekuja ni mutanasika na yanahitaji maelezo kidogo kwa hiyo tukisema tutaanzisha tutatumia muda mrefu naam wanaswali katika jambo lililopita kuonekana mtu atakufunga sio kama kuonekana mwezi lakini kwa naam kwa hiyo tunafunga kwa wa aliyovuna ambao kama ni ramadhani kwa sababu ya alafu baadaye mwezi unaweza kuonekana mapema juu yake siku ambazo unafunga ni kidogo ni kinyume na zile siku ambazo zinafikirika kama ramadhani siku yake haiwezekani haiwezekani hilo unazungumzia muhali isipokuwa inawezekana watu wasipofunga ile siku hayo masiku yakawa inawezekana so kama mwezi ulikuwa umeandama na watu hawajafunga maana wataanza siku inayofuata kwa hiyo kama ramadhani singekuwa ni siku tisa sasa wao watafunga siku 28 ma kwa hiyo sasa kwa ile siku wamfanyaje wameiacha kwa wataidhibu imma sasa wasifunga inawezekana masiku ya kabisa inawezekana mwezi wa kuandama sawa kwa kama mwezi wa wa wa, wa, wa, wa Ramadhani utakuwa ni siku 30 basi watafunga siku ngapi 31 kwa hiyo wakifunga siku 31 maana yake ile haitofanya haitohesabika walifunga kwa sababu ya ihtiyari eh naam wale waliokuwa wanapiga sindano wanapoenda serikali kwa pamoja na kujiacha yaani yani kama yeye yuko na yuko na head ya atakula hana shida yani maadamu yeye bado damu inatoka ya atakula hakuna mali yeye kula umeona lakini sasa damu imeshakatika katika ya baada ya kukatika damu tu ile ile itambidi ajizuie na kula نعم hmm. صحيح